Оваа тема ја насловив како две тајни. Кои се оние две големи тајни кои што се спомнуваат во Божите речи? Едната е тајната на побожноста, а другата е тајната на беззаконието. Сушност, станува збор за два концепти на живење. Ти ги разгледаме овие две тајни но и принципите кои што стојат позади секој од овие две тајни. Да отвориме најнапред во прво послание до Тимотеј 3.16. Прво во 3.16. А несомнено, Голема е тајната на побожност. Бог кој се јави во тело, се отелотвори. Беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава. Ова се се етапи, всушност да не објаснуваме сега, да не се задржуваме на секој дел од ова етапи од Христовата служба, всушност. Прво, не е јасно, кој се јави во тело. Бог се јави во тело, се симна на земјата. Тоа сакам и да го забележам, тоа е главното. Бог, владател на целата Вселена, се симна долу, значи да го забележаме само правецот на движење. Се симна долу. Беше оправдан од духот, видео на гелите, проповедан меѓу народите, веруван во светот и вознесен во слава. Значи има еден Бог, еден единствен жив Бог, кој што се симна долу, стана како еден од нас, се понизи, за да потоа биде возвишен во слава. Тоа е она главна мисла која што сакам да ја истакнам од овој текст. Ова е тајната на побожност. Сега да ја видиме тајната на беззаконието. Второ послание до Солуњаните, втора глава, 3, 4, па и понатаму уште некои стики прочитаме, 3 и 4. Никој да не ве измоми на ниједен начин. Значи, целосно, потполно треба да бидеме сигурни во ово нешто. Никој да не ве измоми на ниједен начин, зашто оној ден нема да настапи, доека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на греот. Синот на погибелта. Овде имаме човек, Предходно имавме Бог кој што се симнал долу, па бил вознесен. Овде имаме човек кој што се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајки се себе самиот како Бог. Е се, овде имаме еден друг правец на движење. Имаме човек кој што се превознесува, сака да седне на местото на Бог и тоа во неговиот храм, вели овде, представувајќи се како Бог. Седмиот стих вели тајната на побожноста веќе, односно на беззаконието се извинувам, веќе действува. Уште во времето кога ова го запиша. И баѓи ги действувала посебно во средниот век. И денеска действува, иако може би тоа незино действо не е толку видливо. Е видоизменето. Но како ќе заврши? Бог се симна долу на земјата, па беше превознесен во слава. А тајната на беззаконијето, еве го овој концепт на живот, превознесување, заземање на позиција која што не ни припаѓа, сакаме да, да го заземеме местото на Бог и како завршува деветиот стик, доаѓањето на тој беззаконник, на тој човек, ќе биде под дејство на сатаната со секаква сила и знаци и лажни чудеса, да се извинувам, осмиот стих, Тогаш ќе се и беззаконикот, кого што Господ Исус ќе го убие со здилот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Ке го нема. Човек, кој што се превознесе, се превознесува и сака да ја има титулата на Бог. Че значи, видите, имате два концепта на живење. Тајната на побожност е Бог се симна, се понизи за да потоа биде возвишен. А во другиот случај, тајната на беззаконијето, овој концепт на живот, кој што е многу, многу, многу повеќе присутен денеска, е човек се превознесува, сака да, да се прави Бог. Да заземе позиција која што не му припаја. Да владее, да контролира. Значи имаме прво понизност, кај едниот концепт на живот, а кај другиот воздигање. И како што спомнав, луѓето денеска живеат повеќе според овој втор концепт. И не само денес, било така и во времето на Исуса, да отвориме во Мати 23 глава. Овде пред се, овие текстови се однесуваат на свештенството во тоа време. 23 глава Матеј, читам од 1 до 12. Тогаш Исус му говореше на народот и на учениците своји, велејки, на мој севиот стол Седнаа книжниците и фарисеите. Видите колку сличен текст е овој, како кој го разгледавме текстот во Второслуњаните за тајната на беззаконието. И беззаконикот седна, сака да седне на Божја позиција, а овде на Мојсевиот стол седнаа книжниците и фарисеите. Знаете што значило во тоа време да се седне, да се заземе позиција која што е заземал Мојсеј? Тоа значи власт, тоа значи контрола, владење. Ке не слушате нас. Затоа, се што ќе ви кажат да пазите. Пазете и извршувајте, а според делата нивни не постапувајте, зашто тие говорат, но не извршуваат. Значи, власта треба да ја почитуваат сите други, освен тие што се на власт врзуваат бремења тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакаат ниту со прст да ги помрднат. Што значи ово? Значи, вие ќе правите тоа што ние ќе ви укажем. А тоа за нас не важи. Каков концепт на живење ова? Се гледа секаде. Се гледа секаде таквиот концепт на живење. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи и ги продолжуваат ресите на својата облека, знаете, кој што запишувале делови од предсе од Тората. Значи, прават се за да бидат видени од луѓето, за да бидат почитувани. Еве ги овие побожните. Рајот е само за нив и така натаму и така натаму. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите. Че значи, овде имаме превознесување, овде имаме горделиост. И поздрави по улиците и да ги викаат луѓето рави, рави, доктори, магистри и така натаму. А вие немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител, Христос, а вие сте сите браќа. И никога на земјата не викате го својот, свој татко, зашто еден е вашиот татко, оној кој е на небесата. Тоа не значи дека татко ми, татко нема да го кажам, или... Меѓутоа, овде се гледа контекстот горделиво да не а, се држиме до некоја своја титула или и да бараме подвластување и така натаму. И наставници, немојте да се нарекувате, зашто еден е нашиот наставник Христос. И сега видете. 11 стих. Поуката Христова до секој од нас. И до фарисеите, книжниците и воопшто народот во тоа време. Но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, е ова е оној првиот концепт, тајната на побожност. Најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, а не ќе правите се што ќе ви кажеме, и тешки бремиња други ќе саботата, не знам колку чекори ова, она, ќе правите, а тие вика со прст не сака да мрне. Тоа е сосема поинаков, сосема спротивен концепт. И 12 стих, кој што посебно треба да се истакне. Зошто кој се воздигнува, кој се воздигнува? Самиот јас се воздигнувам, вели, ќе биде понизен од некој друг. Јас се воздигнувам, а понизувањето го добивам од некој друг. И спротивното, а кој се понизува? Самиот јас треба да се понизам, ќе биде воздигнат ќе биде вознигнат од некој друг. Тоа се случило во Христовиот живот. И сега само да се подсетиме на тоа од каде потекнува тајната на беззаконието. Да отвориме во Исаија 14 глава, познат текст. Исаија 14 глава, од каде потекнува тајната на беззаконието? Каде зачнала, во чие срце зачнала? Во срцето на Луцифер текстот од 12 до 15, 14 глави Исаја. Како падна ти од небото данице, сине на зората? Се разби од земјата ти кој ги угнетуваше народите. Значи, сега идаме, имаме овде движење надолу, ама предходно се случило движење нагоре. Еве, а во срцето своје си велеше, ке се искачам на небото. Еве го тоа движење нагоре ќе го издигнам престолот свој погоре од Божите звезди и ќе седнам на гората во соборот на боговите на крајот од северот. Најгоре што може. Е па затоа падна Деници. Затоа што кој сака да се воздигнува, ќе биде понизен. Ке се искачам до висините на облаците, ќе бидам рамен на Севишниот. И 15 стих, но ти си соборен во пеколот во дното на јамата. Или е Езекел 28 глава, вториот текст кој што исто така ни го пишува падот на Луцифер, 28 глава Езекел. Што биде овој текст? Од 14 стих. Ти беше помазан херовим, заштитник, јас те поставив за тоа. Ти беше на светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Ти беше совршен во патиштата својот денот кога беше созаден, се доека не се најде во тебе беззаконие. Или от твојата обилна трговија се исполни со неправда и ти сгреши. И јас те соборив, како нечист од Божјата гора, те в тебе, Херовиму, заштитнику среде огнени камења. Од обивината твоја се возгордеа, се вознесе, срцето твое. Поради богатството твое си ја загуби мудроста своја, затоа јас те соборив на земјата, те предадов на подсмет пред царевите. Со те греови своји во неправедната твоја трговија, ти ги осквернави твоите светилишта и јас пуштив оган пред тебе да те проголта и јас те претворив во пепел на земјата пред очите на сите што те гледаат. Оно кој што се превознесува ќе биде понизен. Тоа е оној концепт кој што и тоа се принципите според кои што живее светот денес. за жал. И таму ќе заврши секој оној кој што се превознесува. И покрај целата милост која што Господ изобилно се уште ја истора. И сега да отвориме во Филипјаните втора глава. Да го видиме Христа, наспроти Луцифер. Филипјаните втора глава. Познатиот текст од 5 до 11. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. И дај Боже, денеска да сме дошле сите пред светата вечера со овие мисли. Кој, иако беше во Божи лик, беше Бог, односно е Бог, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога, не бараше никакви права. Не му велеше на Отецот, а, не, не, јас да се понизувам? Не, туку доброволно слезе, но сам себе се понизи. Сам себе се понизи. Сам, самиот ти можеш да се понизиш, или самиот ти можеш да се возгордееш. Земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Значи, зеде обличје на човек. Сам себе се понизи уште еднаш. Послушен се до смртта, смрт, до самата смрт, смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвиши. Еве, текстот, оној кој што се понизува, ќе биде возвишен, ќе биде издигнат. И му даде име што е на секој име, та во името на Исуса да се поклони секој колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Отецот. Сакате ли такво име? над секое друго име. Име кое што ќе трае вечно. Ова е, ова е оној концепт, ова се принципите по кои што ние треба да живееме. Ова е примерот што Исус ни го оставил нам. Јаков 4.10. Послание Јаково, 4 глава, 10 стих. Понизите се пред Господа и ќе ве подигне. Тој ќе ве подигне. Сега се подсетиме малку на едно искуство на еден голем цар, едно големо царство. Цар кој што, така да се изразам, прв бил кој што отишол да слуша, да ги слуша пророштвата на Данило. Значи Данил, или Данило држал семинар, и овој цар седел во првите редови да ги слуша пророштвата. Всушност, тој е царот кој што го видел сонот, кој што му бил протолкуван од страна на пророк Данијел. Секавате дека од сите глави во Данијел, кој што се 12 една глава е, можеме да кажеме, напишена од, од лично од Худоносор. Која глава беше таа? Четвртата глава. Е да се подсетиме само на некои делови. Значи, видел сон, Худоносор, ова е еден друг сон, каде едно големо дрво израснало се до небото, па гранки се расшириле, па лисија, па плодови, па сите зверови можеле да се соберат тука да се заштитат И сега го бара толкувањето на овој сон и повторно Данило доаѓа да му го протолкува сонот. И сега да се подсетиме само на некој дело. Еве четврти и пети стих од четврта глава. Тогаш дојде, се извинувам, 16, 15 до 17. А да, значи, само да го спомнам тој дел, за да не го читаме. Се појавил потоа ангел на дрвото и му кажал, ќе биде сосечено дрвото, истргнати гранките, лисјата, а коренот во окови. 14 стих по заповед на будните како стражери ангели, така е определено за да знаат живите дека се вишниот владее над човечките царства и ги дава кому сака и ги поставува над нив најпонизните луѓе. Господ е тој кој што дава некому да владее или му ја зима власта. тоа на Охудоносор се превознел и мислил дека тоа е тој најсилниот. Таков со видов јас царот на Охудоносор, А ти, Валтазаре, кажи што означува сонот, значи Данијел. Бидејќи никој од мудреците во моето царство не може да објасни што значи тој, а и ти можеш, зашто во тебе е духот на Бога светецот. Зашто некако овие стихове ми се измешани мене. Како и да е, ќе се снајдеме. Ватазар одговори рече, Господаре мој, овој сон нека биде за твоите завидливци, а значењето негово за твоите непријатели. Дрвото што си го видел кое беше големо и цврсто и со висточина достигнало до небесата и се гледало по целата земја, на која имало прекрасни лиси и многу плодови храна за сите, под која живееле полски зверови, тоа си ти, сушност, да скратиме. А тоа што е заповедано 23 стих, да остане главниот корен на дрвото, се извинувам, предходно ќе читаме. А тоа што царот го видел ангелот 20 стих како стражар, кој слегнал од небесата и рекол, исечете го дрвото и уништете го, но главниот корен оставете го во земјата, во вериги железни и бакарни, меѓу полската треба да го наквасува небесната роса и да биде заедно со полските зверови, доека не изминат на него седумте години. Еве што значи тоа царе и ова е решението на Севишниот што ќе го постигне мојот Господ дар царот. Тебе ќе те одведат од луѓето и ти ќе живееш со зверовите полски, со трева ќе те хранат како вол, небески роса ќе те наквасува и седомте години ќе минат преку тебе, се дека не разбереш дека се вишниот владе над човечките царства и ги дава кому сака. А на Охудоносор му бил зеден, земан разумот, живеел седум години како звер. Се доека не разбере дека Господ е највисокиот, најголемиот. А тоа што е заповедано да остане главниот корен на дрвото 23 стик, тоа значи дека твоето царство ќе ти биде вратено која ќе разбереш дека Бог владее со целиот свет. Тоа требало да го разбере на Охудоносор. И се, откако поминале, откако оваа вест ја добил тој, толкувањето од а, пророкот Данијел, поминале 12 месеци, цела една година, и што се случува? Вели 28 стих, Откако минаа 12 месеци, одејки по царските дворци во Вавилон, царот рече, Зар не е величествен овој Вавилон, што го изградив како дом на царството со силата на мојата моќ и за слава на моето величие? Кој концепт го имаме овде? Човек кој што се вознесува. Се гордее со она што го постигнал. И уште му беа зборовите в устата на царот, а од небото се че глас. За тебе зборува царе доносоре, царството ќе се одземе. И се случува се она што му било предвидено. И 31 стих. Но откако се изврши тоа во оние дни, јас, Новоходоносор, ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене. Сакте да бидете разумни, сакте да имате мудрост, крените и очите кон небото. Па затоа што, знаете, за да подобро го гледате тој горе, а посебно денеска, за да подобро го видите оно што виси на крстот, треба да сте така пониско, и да гледате нагоре. Ако сте возвишени, ако сте горе, тогаш одозгоре ги гледате сите. И тогаш и безврна ви се чини и жртвата. И се останато. Но откако се изврши тоа во оние дни, јас на носор ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене, па го благословив Всевишниот, го восфалив и го прославив вечно живиот, чие владение е вечно и чие царство е од род во род. И сите што живеат на земјата ништо не значат. Тој действува според својата волја како во небесната војска, така исто и меѓу живите на земјата и нема никој што би можел да се противи на раката негова и да му рече што правиш. Во тоа време разумот се поврати во мене и славата на моето царство ми се поврати со величината и поранешниот вид. Тогаш ме побараа советниците мои и велико достоинствениците мои и јас бев повторно издигнат на царството свое и величието мое уште повеќе се издигна. Бев издигнат. Кој го издигна на Охудоносор после ова добра лекција? Повторно Господ го вратил назад, оној кој што симнува и става. Ама откако тој бил понизен, откако ја научил лекцијата кој владе? сега јасно Охудоносор му отдавам слава и го величам небес, небесниот цар, чии сите дела се вистински и патиштата негови праведни и кој има моќ да ги понизи горделивите. А предходно прочитавме стик, Господ дава да, да, им, да владеат понизните, овде вели има моќ да ги понизи горделивите. Ево еден одличен пример за тоа како треба всушност да живееме и поука од ова да извлечеме како не треба да живееме, да го живееме животот. Треба да живееме според принципите што Бог ги оспоставил, како што Тој живеел, како што Тој, Исус, ни дал пример, а тој концепт на живот и тие принципи се всушност во една, еден збор собрани, тоа значи љубов. Ко прочитаме во прво Коринкјаните 13 глава, она глава за љубовта, еве што кажува, накратко да се подсетиме на оние стихове 4 до 8. Љубовта е великодушна, полна со добрина, љубовта не завидува. Любовта не се превознесува. Не е горделива. Не е непристојна, не бара свое. Не се срди, не памти зло. Не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се се надева, се поднесува. Любовта никогаш не престанува. А Бог е любов. Бог познал само давање, тој својот син го даде за тоа што не возлюби. Любовта познава давање, служење на братот, на ближниот. Да даде Господ да секој ден, не само може би денеска, само поради тоа што службата е таква, и ако тоа го направиме, тоа ќе биде чист формализам. Значи, не денеска само. Целиот наш живот треба да биде налик на Христовиот. Треба да живееме според оној концепт на тајната на побожноста да се понизиме, за да Господ не возвиши, за да еден ден добиеме име над секое друго име. Сега би ви кажа уште со љубов во срцата и понизност да пристапиме кон најнапред обредот на понизност, а Господ, ако така направиме, ќе не возвиши. Па ги, би, ги замолил на почеток сестрите да заминат долу, а подосна и ние бракета.